Bueno, osertzalai, eh, beste bain ere, aurten, San Juan bezperan tra traineroen aurkezpena, eta nezta guraldi txarregin, jendea bildu da, badago arraungo zeherrian, ez? Bai, eta gainera polita da, ez? Eh, ez da bakarrikan ondo da gabiltzen ganean, bakarrikan, ba, bueno, jende hurbiltzen den momentua, ez? Ben ustut, ba, ikusteak euriarekin jendea hurbiltzen dela, ba, dirazten du gogotxu daudela eta ilusio ere badaukatela. Beraz, ba, bueno, hori polita da herrian. E, zer joan da neguko denboraldi aurre denboraldi hori, onde bizarete trainerietan, e, eh, aurki mugikorrean ere bai, azkeneko testa buetan ere, ba, bueno, aurrean lehenengo ekin orduan eh, zein da egiten duzuen balorazioa. Ba, nik uste dut guk jarritako helburua ba, bete ditugula. E, asiera batean, ba, bueno, askar ibiltzeko asmoa zan, e, plangintza bat jarraitzen dugu, eta plangintza horren barruan, ba, nik uste ba, markatutako helburuak ba, lortu ditugula, beraz, Ba, horre konfiantza emateizu, ba, bueno, udarai begira, ba, bueno, saiatzeko edo bentsat ondo gabiltza lanean. E, bueno, da, igandean hasten da teka eh, Miguel Liga, Bartzelonan, eh, joan den urten izan zen lehenengo esperientzia hori, Mediterraneoko urenetan, zen joan zen eta urten begira ere, ba, zeitxaropenekin zazte. Bueno, eremu berria beti dira arriskutsuak, ez? Ez dituzu ezagutzen eta ez dakizu, ba, bueno, berdintasuna ongo den o zen olako gora izango dituen egia da iazko esperientzia positibo izan zela, ba, bueno, minustut nahiko txukun atera zela estropa da, beraz, ba, urten, ba, bueno, e, alde hortatik lasaigoaz, ez dugu uste inongo alazurik egongo denik, eta ordun ba, hori horrela izango dela jakinik, ba, bueno, ilusio handiarekin, ba, eta gogotsu, ba, bueno, ligazteko eta ikusteko genun gauden, areroi begira. Taldeari dagokionez, ikusi dugu, ba, bueno, blokea bintzat mantendu du, bi fitxaketa egon dira eta baita ere arrobetik eh, igo diren gazteak nola ikusten duzu taldea berosotasunean. Ba, ni gustut oso ondo, ez? Eh, normalen bezala, ba, bueno, aldaketa daude. Ez da talde bat egonkorra, ba, bueno, e, talde guztia bezala ba, garatuz doa eta ba, aldaketekin, ez? Baina ni gustut, ba, bueno, lortu duguna izan da, ba, aldaketa horiek, ba, bueno, eh, gutxien abaritzea eta orduan ba, bueno, alde hortatik oso gustora ba, nola egin lana eta nola egokitu diren bai berriak, bai jende berria eta bueno, azken finean talde osoa. E, aurkariak ere ikusi dituzue, eh, bueno, bai, eh, azkeneko ba, testa eta bar, bai irudi momentuz hori oso indartxu hasiko dela, e, kaikuk behar bat pixkat egiten du bera ez, joan den urtekoarekiko, nola ikusten dituzu aurkariak? Bai, bueno, ni uste dut horrelako liga batean aurkaria non nahi daude, ez? E, eh, ni uste dut handa guztietan egongo direla aurkariak, eta, bueno, bai egia da, ba, emaitzak ikusita eta taldeak ikusita, ba, oso talde sendoa lortu du laurten, ilusio handi bat gainea, gauza kondo egiteko, urdai baiek ere mantentzen du beraz aurrean ibiliko da, kaiku badirudi, ba, bueno, aldaketa batzuk izan ditula, baina, ni uste, ere aurrean ibiliko dela, Eta gero, ba, bueno, bai Portugalete, bai San Pedro, San Juan, esken finean denak, ez? Nuztu dut oso liga sendoa izango dela, gero markatzen dire diferentziak, egia da aur, estropadak aurrera doa zen inean, baina asiatik hain ikusita, ba, denak, ez, eh, denak ikusten dire sendo, eta horaz, ez dakigu oso ondo nun, nun da biltzen bera eta nun gabiltzen gu. Orduan, ba, bueno, hortako horretik dira ba, garrantzitsuak azirako estropa horiek, ba, kokatzen zituztelako zure lekuan. Mm. Garrantzitsua da hori, hasiera hori, baina baita ere, ba, e, bukaerara indartxu iristea, ez, e, ondo erregulatzea, eta, bueno, ondarri orain arte, azkenek urtetan, nahiko ondo atera zaio, ez? Bai, egia esan, ba, bueno, e, gure arraunketa gatika eta, bueno, prestaketaren gatika, ba, bueno, beti begiratzen dugu itxasoko estropaetara, eta batez ere bukaeran dira itxasoko estropa horiek, ez, orduan, ba, bueno, udara aurrera dihoan enean, eustut, ondarri bi hobeto hiliko dela, eta, bueno, konfiantza daukagu, ba, bueno, ba, iaz bezain beste edo bezain ondo egiten lortzen badugu gauzak egitea, ba, gian, ba, bueno, emaitza politak lortzea. Iaz, e, ligan, bueno, garesti egon ziren banderak, baina kontxarekin ederki boro zen duten denboraldia, e, aurten, e, zer nahiago zu, e, ligan ondo aurren ebiltzea, edo kontxaren galdi aldatuko mazten nuke? ba, galdera zaila, ez? Ez da, errexa horre erantzutea. Egia da, liga irabazteak adierazten dula, ba, udara guztian zehar ondo zarela. Ez dela izan, bi aste buruko momentu puntual bat, baizik, uda guztian ondo aditu zarela. Eta ordun ba, egia da, ba, horrek agian, e, naiz eta momentuan beste garrantzi bat izan, gerora begira, ba, bai adierazten duela beste, beste gauza bat, ez? E, ez da guain baloratu liga, kontxa bezala, baina nik uste dut e, eh, garrantza handia daukala ligak. Beraz, aukeatu beharko banuke liga edo kontxen artean, ba, ba ez dakit, ez dakit, ez dakit. Zeren kontxe irabaztea, ba, ilusio handia egiten du, eta badirudi horrekin ez, eh, neurtzen dela urte guztia, baina nire uste dut liga irabazteak beste, beste puntua daukala. Beraz, ba, bueno, iaz kontxe irabaztea genuen, ba, urten liga. Hortarako talde indartxoa izan behar da ez, e, bueno, aldaketak egiteko gaitasun hori, ikusten duzu ondarri gaitasun horrekin? Bueno, aldaketak eta gero baina regulartasun bat bilatu behar dezula, ez? E, Asi batzera ja datorren astetik fuerte, eta bugatu behar fuerte, eta ezin dezu banabaritu aldaketekin edo inongo gora berari, zeren puntuak segituan joten dira, eta orduan ba, Ba, bai, saia da, oso saia da, zen behar ez bakarrik amairu arren hori bai, baizik, behar dituzu emeretzi. Eta, bueno, guentzat saiatuko gara alek eta egiten, e, gure helburua da, ba, bueno, prinsipioz e, gure traineru alek eta azkarren ibiltzea eta gure ikusiko dugun dagoen. Eustut ezin gara laitzutu ez da, liga irabazi edo kontxe irabazi, baizik, bueno, baita onartu behar da, bagian e, bandera bat irabaztea oso saia izango dela, eta lortzen balin badugu, ba, oso ondo, eta ez badugu lortzen, ba, bueno, bentsat konforme geratu indako lanakin. Eta ligako bandera horien artean behar ba berez izan daiteke etxeko hori ez, ondarribiko hori, joan den urtean etzen duten lortu, baina etxeko bandera irabazter beti izango da berezia ez? Bai, bai, bai, etxeko bandera beti da oso oso berezia, ba, bueno, ba, ikusten dezulako herriko jendea, daukan ilusioa, urte guztian zehar nola egon diren ba, ba, animatzen eta jarraitzen eta orduan ba, beraien ilusioa ikustea eta gero ba, jende heldua urbiltzen direnak gogoratzaituzte aintzineko denborak eta garaiak eta negarrez ikuste eta bueno, ba, azken finean irriparre hori edo ilusio ikustea oso aberatsa da. Orduan ba bueno, bai, enustu eh, herriko estropada irabastea izango zen oso oso oso polita herriarentza batez ere. Ba, eta bukatzeko zuk dagoeneko urte batzuk badara matzazu E, baina garrantzitsua eta polita baita ere gazte sartzea ez, joan den urtean be, onda, be traineroan egondako lauztua bost sartzea eta badagora etorkizuna ez. Bai, bai, bai, bai, oso polita da ez, ikustea, ba, bueno, azken fina traineru aurrean dabilela eta jende aldatuz, ba, ba orduan hori horrek asko asko betetzen du, ez? Ta ikustea jende gaztea nola sartzen den eta ba gogoratzen duzu ni adiez sartu nintzenean, ba, ez? Fase guzti hoiek Orduan ere zu, ba, bueno, etortzen diren gazteak alek eta horren ibiltzea baita, eta orduan, ba, bueno, egiten dezu aldezun guztia, ba, beraiek hori biztu dezaten, ez? Eta orduan, ba, bueno, oso polita da ikustea, ba, bueno, ondarribik, ba, etorkizunari begira, ba, badaukala, badaukala ondikan, ondikan ibili, ez? Eta orduan, ba, bueno, bai, polita ez bakarrikan anobain igo direna, bai, zi, bigarren untzianen nola dabiltzen arraunean, eta baita e, adin txikiagoak, ez? Hoiek nola dabiltzen entrenatzen, eta, bueno, ba, guzti hori ikustea, elkarte batean, ba, maite desun elkarte batean ba, oso aberatxa da. Orduan, ba, bueno, lasaitasun ere matizu, ba, aurrera begira, ba, beti ongo delako, ba, bueno, bentsat, e, trainerua aurra aterako duen jendea. Vale, ba, mi esker eta zortean menetan udontan. Vale, mi esker.